soy irrati Dan a radio dana Serán go puta mierda. Pincha la irola, colega, 107.5 FM. Por Rusalda. Barazki bizidunak, hortuaren alde izkutua. Saca tus raíces y deja de vegetar. Hau, erori diren guztientzako, desagertu direnentzako, Gorra gogorra Narren es ez dugulako que ematen. Estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán caminar, mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. Bizirik eroan zituzten, bizirik nahi doguz. Bizirik izango zara anaia, ahanzturak eraban arte. Eta nik ez dut atxedenik hartuko bueltan izan arte. Eta ez naiz geldituko zu gure alboan izan arte. Base, sentimentu hau ezingo dute itzali. Esperantzak indarra ematen dit, ibiltzen laguntzen dit. Keep it alive. Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer, aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cielo pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar. ahotsa altzatzen duenari, hitza hartzen duenari, egiak ematen duen indarra ezagutzen duenari, justizia exigitzen duenari, izildu eta ekiten duenari, sasi guztien gainetik tinko eusten dionari, erortzen utzi ez zuen horri, dena haino ker joan arren, borroka segitzen duenari, esperantza galdu barik, sentimendu hau ezingo dute itzali, Esperantzak argia ematen dit, ibiltzen laguntzen dit. solo Mexikoko lengua alertak alase kantatzen zuen, aiotzinapako berrogeita hiru ikasleen desagerpenaren arira. Zenide lagun eta kidei kantatzen zien, esperantzaz betetako poesia, eta justizia exigitzen duten horiei babesa emanez. Egun, esperantza galdu egin dugu erabat, baina justizia exigitzeko gogoek tinko diraute. Irakurri nuen azken datua, grupo interdisciplinario de expertos independientes izeneko talde batek ikerketa batzuk egin eta txostena argitaratu dutela. Argitera emanez, 2008ko irailako geita zei arratsalde gau hartan, Igualada eta Mexiko DF arteko bidei horretan, ikasleen martxa violentzia hiltzeia zerreprimitzeko ekintzak burutu zituztela, modu koordinatuan, polizia municipal eta federalak elkarlanean eta baita narkoekin batera. Urte eta erdi baino gehiago pasa da. Justizia exigitzen segiko dugu eta erantzuleak estatuaren babesa izaten jarretuko dau, estatu ere erantzule baita. Horri impunitatea esaten saio. Gaurko saioa gertaera hauek gogora ekarri hasi nahi izan dugu. Ez daitezela inoiz ahaztu, ondo etorri barazki bizidunak zaiora. Goazen aurrera. Eskopatik eskerrera mundu aldatu beharreko koera FMI arabera idazten dugu arabieraz bendu kapitalistaren arerio Non gratos maroto mercenario kospiranoia zaborra taratxeko ordua Zugua, guksua, internazionalista Kogeita bost urte borrokan Hemen eskerrik asko esaten dugu zukran Pintxo, pintxo, gure txakurra data Pintxo, pintxo, musika bakaz Ez du koska egiten atea botatzen du Familia bat etxetik kanporatu nahi badu Dindon nor da quizás nazion Giza eskubideak osea bezain argala Ez dut ezberdintzen botere lege gilea Botere bete arazlea eta Tony Montana Tienes que entender que la administración está, está ocupada concediendo contratas de obras sin concurso entre sus amigos. Joder. Todos podemos entender eso. Tenemos la sospecha de que se ha podido abrir algún espacio de impunidad. La sociedad civil tiene que eh, preocuparse por, por, por, por ello. Garestiak bizitzaren erritmoa El erritegiaren no es ez ezagun indimoa Gurean jaiotzen da iaurtzaren neka Katoizko txaletetan altxairuzko maletak Bizu gehiage gan egiteko Menetako eraikinak zoik dira maketak Barnean aurkitzen da gaza gelditzeko arrazoia Erio txateko ka dirua eta pozoia Ezin dira edan Naturali egin, don't fuck Stop fracking Eskurtza sistema dugun napal Gure riaz dugu aurkitzen eskolako mapan Ez gode guztiok bizidunak entzuten zaude. Eunda saspi punto Irola irratian. 9 de cada 10 necasaris lo recomiendan. Elkarrizketa Hemen gauza aritzagaz, e, eh, Kaiola Festivaleko ideologoa, antolatzaia eta hoi momentu endabil topera e, eh, festivala e, primera irtetzeko. Bueno, ba, ganera, hemen gauz, e, Galdakoko kulturetzean, e, festivala izango dan lekuen, elkarrizketatzen, nazi pues hori, ze leku obea, ba, aritzagaz berbaiteko, ezta? Azaldo apurbe, zer dan Kaiola Festivala, zergatik egiten da, nos izango da, ber, putxuet, jenteak eh, esetu deien. Ba, Ratzaldeon, ba, leku esin obera ekarri zaitutona, ez? Bai. <laughs> Gustora jaoz tio bakarrik hemen, eta gero, haber, eta sortzen zelako joia gongo den, ba, <laughs> ba, bueno, ba, kaiola, ba, azten ba, nasa esaten, ber, ba, zer nolako propuesta do, o festivala izango den, ba, ba ikuspuntu zabaladeko, itxa edo kontzeptua metaforikoki hartuta ba, kaiola bat ikusten dut e, beti, beti ikusi dut, ba, txikitatik eukiduko denok igual txoriak etxean edo animaliak etxean, nola, eta beti ikusi dut orain, ba, nagusizarenean, horrelako kaiola bat ba, ate bateki, ate bate batekin edo bategaz irekita, ez? Ba, eta musikalki ba festivala hori transmitu da gai Ez daude da inoga inungo mugarik. E, zeu diferentea ezberdina eta nola esango nuke ez dugula izan ez dugula ez bilatuko ez izango beste festival batzuen ba, kromo antzekoa. Hau beste gauz ezberdin bat izango da eta atraktiboa izango dela ba, ba, ba, hori, ba, ideia hori finkoa dago gola. Eta ze talde torriko direz? Ba, torriko da e, Kanadako orako gana abeslari folka abeslaria, Japongo asuna, asuna ditzen da bai, erdere sortiga, bai, bai, deko it, bere <laughs> izin ematen du dela, dela mengoa pizkatela. Eta gero Dual Split Frantziako taldea, ba, Euskal Herriko partaidek ere, ze jortzen du bertan eh, Felix Willis Drummoneko bateria eta miren apokaireako abeslaria, gero Murzego, Eibarkoa, ba, denok eh, edo printzipioz jende Euskal Herrian ezagutzen duena, eta eskenengo ze New Yorketik e, odati da hip hop e, hip hop e, doinuak egiten duena eta eta kriston tipo potente izango dena. Eta doainik izango dela jentzu dut, ez? Bai, izango da festival guztia ahaztu zait. Eta kontu kolektiboare egongo da serigrafia saio bat egiten zuzenean, festivalan zehar. Eta, bueno, sorpresa joaten direnak edo agertzen direnak hor e, berai ikustea sorpresa bat eukiko dute. Sorpresa, ezin dizut esan zer egingo duten. Baina, bueno, e, dena ba, beri misterio du. Eta izango da zeirun pertsonen txat, e, doain da. Eta hemen, eta hemen galdakauntu, bezabal kulturetxean eta hasiko da sor, e, gaueko edo ratxaldeko sortzidetan ba, eta maitu ba, gaueko orduitan edo gutxi gora bera ez da Eta ze jo behar izan dozu ze festibalago antolatzeko? Ba, gira zan ate gutxi ze idea hau idea hau egia zan beti buruan eukidut baina batxutan edo askotan arazoak egoten dira zerbait horrelako edo horrelako dimintzio gauza bat hola antolatzeko eta taburuan buruan eukan eta egia esan mm, proposamen edo dosierantzeko bat egin duen borrador bezala formalki eta eh, udalako kultur e, eh, saiari edo bai ba, presenta hon nuen, eta eta hori dut, ba, ba, ziur, nago, ze transmitu diate, ezberdina ikusi dut zutela, eurek gogoa zeukaten zerbait berria egiteko, eta gustora daude ideagaz, eta egia esan, e, dena, dena hola lan, lan, hori erraza izan da, eta bagarrik, e, esan nuke, ez dutela jarri inungo pegarik ez ezer egiteko, hau, aldrebez dena positio izan da. Eh, garitza, laugarren galdera, e, ze hitzideko zu galdakako estena kultura buruz? Wow. Ba, esan... Ba, ba, beti ba, faltan... Ba, como que falta esaten denez erderaz hor, ba hemen talde, talde potenteak egotea beste herritan bezala hor, ba, beti eukitzea igual gaztetxe bat edo leku autogestino bat e, beti kolektibo batzuk bezala egotea, ez dira inoiz egon, ez dira aukerak emon, ez dute laguntxarik emon. Bueno, baina gaztetxe bat dagoen gandakon, eh? Bai, orain bai. Antolatzen abez gauzak, ebe bai. Bai, anto, baina adibidez e, arazoak jartzen dituzte zartak esartzeko, eta ez dakiz zergatik leku polita da, eta azkenean tristea da, ez, horrelako herri bat eta gazteria ba, hor egotia sartua hor e, lokaletan eta, eta hola, kartetara jolastea, ze igual, polita izan daiteke ordu bat, baina ez e, bizitza guztia edo urte guztia hor sartua, eta adibidez ez lokal bat eukitza ba, ba zure ba, zure musika egiteko adibidez, eta beti jo, beti ukiut gogoa ba, ba, hemen barriko talde potente bat egotea eta gustantuko litzaidak igual kaiolan adibidez festival honetan horrelako talde bat sartzen eta ez joatea bilatxera beste herri batera edo atkoitira edo bai bera da, berara edo edo ibarrera ez eta mengo talde bat egotea baina badauz taldeak egia esan baina kontzeptukuki festival honetan ez daukate ez dakit, kabidarik edo... Bai, bai, izan daiteke hori, kabidarik. Eh, irrati beti izenda da eh, musika transmitzeko edabide bat, ez? Eba, tendentzia barriek eh, aurkezteko eta holan, ez? Eh, zuk zei ditzi zuen irratien jartzen da musikari buruz? Ba, gira irratia <laughs> ez dute, ez dute entzuten asko, ez. Eta ba, musika ezberdinean txuteko adibidez, zai egiten da, bai egiten, estatuan zehar igual egiten dira horrelako programak, baina ez asko. Eta bai, bai, ezagutzen ditute irrati, irrati saioak edo, baina eh, atzerrian, eta hemen jartzen dena radioformula denez eta batxanga pizkatola modan dagoenez bada entzuten dan, eta ikuste ba, jendea hori bada dagoena, ez? Jendea ja teatzen da bilbotik adibidez edo horrean bertan eta entzuten dana da betikoa. Urduan, ba, ez nahez hemen izango tipo bizionare bat bezala, baina festival bat, festival hau izango da jendeari esateko ere e, hau existetzen da, ze jende asko bere buruan ez du ikusten horrelako gauzarik daudela. Eta, eta da, ba, asteko larrelako gauz batekin. Zer itxideko zu irrati librei buruz? Ni beti autogestioaz eta eta irrati libre edo lokal libre jendea lan egiten duen moduan jo, kriston aberatxa jende aberatxa dela pentsatzen pentsa dut oza, zelako lan egiten duten ezer, ezer Osea, ez duten materialki, ez ere eh, ez... Bultan. eukitzeko eta bakarrik eh, nola, nola goten diren kontzertuak eh, antolatzen adibidez, adibidez lokal gestionatuetan, ez gaztetxetan. Baizik eta lokal gestionatuetan eta erratzaioetan, o kristo merito da, ze, ze dute utxune bat dagoen... Utxune bat dagoen... Ba. Bai, bai, dago utxune bat hor e, tipo galduta eta irratzaio horiek bete, bete egiten dute. Eta bai egiten dituzte elkarrezketak idazlei, teatro arloan, dantza arloan, musika arloan, kirola arloan, eta tipo marginal bezala ikuste dute jendea, baina nire itxatke ba kontrakoa da, marginalak beste batzuk dira. Talk music Jo, eta ze guai, ez, gukin dozu supererrez, ez, joan zara udaletzera, eta e, gukin dozu lehen gotatik e, ba, udaletzean e, laguntza, bai, permiso entzako, bai, establezimendu eipinteko, bai, diru laguntzak, ez, eta, jo, e, ba, hemen dauz beste kolektibo batzu, bai, kastetzea, eta, badabizela, bost urtetan kastegune antolatzeko zaitasunek azit, eta ez da egon e, laguntzarik ez dago nioz beti zendidez e, eh, trabak, ez? Zer ditzeko zu honen inguruen? Ba, igual da... E, idea garbi, batekin joan azelako, eta hain seguro egonaz nire proiektuarekin, eta eurek igual, momentu hortan e, topatu ditut, eta igual, ba, ba izan da momentu hori, igual duela amar urte, hau ez da, ez zen posible izatea lortzea hori, ez? Eta orain lortu dut, baina eske ah, hola izan da, ez? Ez dakite atraktiboa ikusi duten, nik uste dena izan dela, e, uzak faktore ezberdiak izan direla, baina bai, egia zan laguntza, jende egia laguntza, ba, iniziatibak eta gauza berriak egiteko edo, edo edo ezberdinak, ba, denak laguntza eukiko beharko lukete, ez? Baina, bueno, hori direzko ez dago. Bueno, eta elkarrizketa gazamaitzen joateko, aberaritza azkenen goitxak, azpimarratu abernos izango da, eta jende animau. Ba hori, ba, gobiatzen du jende guztiari, eh, eta sortxean, hemen zazpitan edo lan espero dugu, ez dakigu dena misterio bat izango da, bai musikalki pizkat eta ea zema jende tortzen den, ze doain izan ez gero, bete alda edo saber, Orduan, ba, ba, festa handi bat izango dela, musikalki kristona izango dela, ze artista bikainak etortzen dira, eta ez dakiz ere dago esan, ondo ateratzen dena eta datorren urtean beste kartel potente bat dugun eta eta zuri eskarrik ematea ba, elkarrezketa hau egiteagatik. Eta hemen gustora gaudela, hemen falta dela hemen ba, kafe bat eukitxa eta <laughs> eta igual peli bat ikustera orain. <laughs> bueno, ba, eskerrik askaritza eta ba, maiatzaren eta sortzi arte. Ba, bai. Venga, gara japoniarrean aditua Fritzlam, trufota Rufota, Tiduraz, Barda, Bizkonti, Justo Kauriz, Maki, Kiaro, Stamik, Usturi, Kakaua, Sekuro, Shaua, Onkar, Guai Jarmuz Bunue, Baldela, Omar, Rosales, Iriarte, La Eta Jordaren, Mirez, Leal Euskal intelektuala Homo sapiens Konzeptuala arekietan bere ala konturatu ginen eusno bat zinela musika zale amorratua soziologian doktoratua makrobiotikan aditua artista frustratua Iburu jale, azezina Zaiakera filosofikoen irakurle fina zuta begile Geldi ezina esperako gatzeta pipermina Berria argi arrok de luz eta ruta 66 zen arkide duna Karne kruda el séptimo vizio lizar diren baratzaren entzulea Zagaleta okari rozaz rotrire aiz pajeletonen zale xutxua Galpar eskotado eta dozizek lakanen jarraitzaiek petoa la intelectual, como shove it up, shove it up, shove it up, shove it up, shove it up. Uso pop, primavera sound Shiru, Lemon Day, Bebarroko jardune, sonar Ertz festivalera tapoiri gabe joaten zarenetakoa Angel erroren tuitak retuiteatzen dituztenetakoa Bera bezala, taktel txandala, korbatarekin gombinatzen duzu Atopato Londro Lofo 74, separata Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzu Berlin eta New Yorkera bidaiak Ajo blanko zaharrak irakurri Egun job down eta diagonala Zu Somos el viento. Estás escuchando Somos Viento, un mini documental radiofónico que trata de acercar la realidad de la lucha zapatista y las luchas indígenas mexicanas a los oyentes y oyentes. No somos fracaso, no estamos de paso. Escuchemos a Germán Bellinghausen, periodista mexicano, analizar la relación entre zapatismo y marxismo. La primera declaración de la selva lacandona, la que leen al tomar las ciudades en enero de 94, todavía tiene un lenguaje ortodoxo, donde se ve una matriz marxista-leninista que está en la matriz de todos los movimientos revolucionarios de América Latina en realidad. Pero ya tiene una serie de elementos inesperados, porque ya tiene un lenguaje y un punto de vista indígena que no se había visto. Es un movimiento que se larva durante varios años en la selva, en el secreto, en un secreto impresionante, es decir, ¿cómo puede un ejército de ese tamaño pasar desapercibido para el poder? Era evidente que había una organización profunda que les tomó años. Lo que pasa en esos años de secreto es que la guerrilla tradicional se topa con los pueblos y los pueblos la transforman. Entonces es como surge esa comandancia de comandantes indígenas, donde son los que mandan. y no son ni siquiera militares. Los comandantes del ZLN son civiles. Y por eso el subcomandante y los mandos militares están por debajo de la comandancia. Entonces Marcos es subcomandante porque él es el jefe del ejército, es el jefe militar. Pero, pero tiene jefes, que son los jefes civiles, nombrados por las comunidades. Eso es el Comité Clandestino Revolucionario Indígena los iluminados universitarios se diluyeron, se perdieron en la selva y se volvió una experiencia propia de los propios pueblos. Eso tal vez los hace distintos de origen, pero cuando salen y descubren lo que hay, tienen una receptividad inesperada, inusual, donde están listos para cambiar su terminología, su discurso, ajustar sus demandas al mundo real. Al mundo Entonces lo primero que ven es que la gente sale en la Ciudad de México, un millón de gentes, el 12 de enero de 94, y dicen paren la guerra. Y el mensaje es para el ejército y para el gobierno, pero también es para los zapatistas. Y los zapatistas dicen, sale, ok, si me, vas a acompañar, le paro, le paro. Es la fecha que hay que aclararlo, que no han levantado la declaración de guerra, no han dejado las armas, pero declaran en ese momento una tregua y la han respetado. el gobierno la ha roto mil veces, pero los zapatistas han respetado la tregua. Y entonces se abre el proceso civil del zapatismo. Ellos hacen la primera gran convocatoria política para la Convención Nacional Democrática en 94 y viene toda la izquierda, un verdadero zoológico que se usa en la selva lacandona, llegaron trotskistas, comunistas, fue un desmadre. Porque entre ellos nunca se habían juntado, cuando se juntan, pues explotó, explotó. Y además se descubre la nueva izquierda. La nueva izquierda es esas señoras, estudiantes, niños, no sé qué, que, que tienen una actitud abierta, democrática, generosa. Y que no tenían una estructura política y el zapatismo se las da. Recuerden que eran los años del que había pasado la caída del muro de Berlín, la izquierda no tenía futuro, la historia se había terminado, todas esas cosas, ¿no? Y el zapatismo de pronto dicen, él, espérense, todavía no se acaba. Y escuchan a la gente. Por ejemplo, la demanda de autonomía, la palabra autonomía no existe en la primera declaración de la selva lacandona, porque no estaba en las demandas zapatistas, al menos no con ese nombre. Pero el movimiento indígena mexicano sí tenía esa demanda. Y cuando llegan los diálogos de San Andrés, el zapatismo, el STLN, defiende las demandas ya no de ellos, sino de los pueblos indígenas y apropia no solo el término, sino la estructura eh, autónoma y establece el, experimento de autonomía más radical y más real que ha habido en México. En México. La revolución le van a hacer los obreros, eran los que se iban a ir al paraíso. Parece que ya no hay actor para la transformación y resulta que en México y en otros lugares, repito, Ecuador, Bolivia, el sector que va a transformar las sociedades Son los indígenas. Son los indígenas no es porque ellos se emancipan en los términos que previó Marx, sino porque simplemente deciden ser lo que son. Si quieres más información, consulta la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiba.org.mx o la página del EZLN, enlacesapatista.ezln.org.mx Y también europazapatista.org. Euskal Herri guztian zehar, edabide libreak ugaritu egin dira azkenengo sasoiontan. Euretariko bat, naimen aldizkari autogestionatua. Apirilaren hogeita marrean egin zuten proiektuaren aurkezpena zazpikatu gaztetxean. Berton egon zen barazki bizidunak ere, ekitaldearen kronika jasotzeko, entzun deigun audioa. Zerkeran no sol, sopra la tua pelle, cani dello zarro, Eta... Aquí Radio Rebelde Desde Gasteche Saspicatu Territorio libre de Euskal Herria Bueno, ba, ezin danez, ba, barazki bizi duen be, ba, gaurko ekitaldi honetara, etorri gara, ba, kronika egiteko ba, irugar, naimen aldizkari autogestinatuaren irugarren ale hau eh, honen kronika egiteko, ez da? da, bueno, da, amentxe guz Mikel eta Gorka, da, kronika hauen... E, kronika honen azalpen emongo deuskuenak eta bueno, egitarago aldetik edo e, esplikatu zer egondan gaur naimenen presentazioan. Bueno, ba Gehorra eukinda gomen zazpikatun, nahi men irugarren alaren aurkezpena baino, ba, nahi men eh, haren proiektuaren apurbete e, aurkezpena, eta gero irugarren ale honetan ondino ez dana aurten horrezatik eh, aurkezpena beba ondino ez teko gu kaderatu bat, apurbete nondin orakoak, eta egero egonda ez tabai bat e, hainbat e, punto edo hildo jorratu dauenak, hasita estrategia iraultzailaren egituratzetik e, estrategia iraltza horretan ia vanguarda egon den, ia e, borroka ideologikoa zelango leku eukin badauen ia zera, gure plantamenduak e, geto bilakatzen diren edo ez zelan e, plantamendu hori zabaldu gizartaren osotasunea bueno, e, estabila izan da nahiko zabala eta ez da egon bez alango ez tabaia estu bat egiteko asmorik eta purbete e, e, landuen jan puntu bat eta bestea, ba, jentea joan da purbete aurkezten bakotxan eritzea eta horren inguruen apurbete inde, inde ez da bai Eta, e, gero ostean e, meidau jo dau, e, musika taldea, gero Mr. Pongo, Eta ontze hamen gau izaber e, eh, hasiko zain eurrenoko taldea baino da DJ bat e, eh, DJ... Ez da DJ, DJ ba-, Markel, <laughs> eh? Christian Logic Eh? Christian Logic Christian Logic Egin gau house, house musika Buro house berlinesa Esaten da berak Yeah <laughs> Eta, Underground Ia man Egitara barri dago kienez Ori, hori de guztia, está... Os Oso ondo, eskerrik bueno, Miquel, eh, ¿qué artículos eh, podemos encontrar en, el tercer, en la tercera edición de Naimen? Pues el número 3 de Naimen va a estar cargado de novedades, eh, va a presentar una perspectiva un poco más global o geopolítica de los puntos de vista que vienen siendo tratados en los números anteriores. Entonces vamos a incluir una crónica de la situación política en Argentina, eh, narrada desde allí, por ejemplo. Vamos a incluir también una entrevista a Darío Cellini, que es uno de los protagonistas del proyecto Workers Control, que significa control obrero eh, a nivel global y puede contar también cosas, anécdotas muy, muy curiosas sobre cómo se forman los consejos obreros y comunales en Venezuela y en América Latina en general. Vamos a darle una dimensión también política eh, con el artículo de un compañero que trata del Kurdistán, sobre todo acercándonos primero eh, al contexto geopolítico de Oriente Medio, que es tratado en profundidad según los actores que tienen una mayor relevancia en, en ese territorio y de esa forma lo que queremos es que la revista Naiven se abra a otros horizontes políticos y que por lo tanto maneje una perspectiva un poco más abierta de eh, lo que son los conflictos eh, no solo a nivel local o comarcal, sino geopolítico global. Más internacionalista, ¿no? Correcto, sí, porque si, no tenemos solidaridad con otros conflictos, eh, nuestro proyecto acaba muriendo de inanición. Es la solidaridad internacional lo que, lo que, nutre, lo que nutre la lucha obrera. Entonces, en ese sentido, eh, vamos a intentar innovar un poco en la línea editorial de, de Oso ondo, eskerrik asko, Mikel, oso interesgarria. Bueno, Gorka, e, zuk ze, ze posizionamentu edo ze funtsio ikusten dozu naimenen aldetik e, edabide libren e, eh, funtsio hortan edo ze... <coughs> Zeran ikusten duzu naimen edabide libre hoien e, proiektuen barnean edo, ez? <clears throat> Ia ba, ba e, naimen e, zer esan e, herri botere autonomaren eraikuntzan e, botere, botere horren egituraketan eh, pentsamenduak bere biziko lana du segurazki lehen da biziko lehen da bizi egin barreko lana hau da, e, eh, diskursiboki ideologikoki non kokatzen garen gu, non kokatzen ditun gure proiektuak eta gai izatea zera, e, plasmatzeko, ez? inguratzen gaituen errealitate sozialaren analizi zehatz bat egin plasmatzeko, hortik eh, abiatuta e, posizio eta estrategia irautzarile bat egiteko gai. Orduen, nahi meneen planteamendua da e, Euskal Herrian leku baten, eh, kolektibo bat, e, eh, asidana, pentsamendu beren kolektibizazio prozesu horretan, e, bitarteko produktiboak, ulertuta pentsamendu hori bai ekoizpenaren esparru bat bezala, e, bitarteko produktibo horiek e, ganatzen ez da eta bai mintegi eta gero bai basa, esan dugun bitartez, esan dugun moduen e, eh, elkarrizketaren bitartez eta nola baiteko tresna bat eh, borroka ideologiko horretan edo zera, garapen ideologiko horretan e, tresna bat eskintzeko helburuarekin, ezta? Orduan nahimen e, zentzorretan ikusten dut Euskal Herrian e, ezinbestekotzat, nire uste, ezinbestekotzat den eh, borroka ideologiko horretan, e, zera, frekuentzia irautzaile horren barruan, borroka ideologiko horretan, abia puntu bat, abia puntu bat, edo zikeran aportazio bat, eta nahimen bezala, Euskal Herritik zehar beste espazio edo eragile azten badira be bai e, pentsamenduaren esparru horretan ekoizten eta eta lan zera, egiten lan egiten eta eta publiketan eta horrek elikatuko du zera e, ideologiaren edo pentsamenduaren esparru hori oso ondo pentsamenduaren eh, produkzioarako marko bat ez da Bueno, Miquel, eh, ya para acabar, eh, ¿podrías concluirnos eh, definiéndonos un poco la contribución que podría hacer Naimen al movimiento en el que os sentís integrados? Pues sí, en, tiempos que han llamado de, crisis ideológica en algunos sectores, de crisis de hegemonía en otros, de rentabilidad en los más técnicos, se hace cada vez más imprescindible una herramienta proveniente del, discurso del poder popular sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de mediación, al hilo de lo que intentaba promover la autonomía en sus mejores décadas. es lo que el discurso de la autonomía como proyecto comunitario mm, quedó o, o, surtió poco efecto práctico en su momento, porque los conflictos eran otros, porque la circunstancia era completamente diversa. En estos momentos de una crisis que no sabemos muy bien describir eh, en qué sentido se da, se hace cada vez más, más imprescindible. En, ese sentido, Neumann no solo, no solo apuesta por una especie de colectivización del pensamiento, como ha dicho el compañero, sino que quiere ser una herramienta más para ese fin, porque, por decirlo de una forma rápida y vulgar, eh, da eh, ejemplo con la propia práctica y no se, no se gestiona sino a través de, de, la acción directa colectiva y eh, en función precisamente de, los fines, que son la, emancipación de la clase desposeída y la toma del poder popular desde las bases, sin ningún tipo de mediación. Para ese tipo de discurso hace falta unas herramientas eh, correspondientes o paralelas y por eso creemos que la fiesta gestionada desde este sentido es lo más bonito que podemos llegar a disfrutar. La fiesta hecha por y para el pueblo y con un sentido autónomo potente, rescatando lo mejor de la tradición y siguiendo en esa línea. Oso ondo, ba, pentsakera horregaz, ba, urrengo saio baterako enplazatzen zaituzet, bioi, gorka eta Mikel, eskerrik asko, bai. eta, bueno, ba, oize, ba, edabide libre proiektu ontan ekidezarien enean, ba, ba, sorterik onenako pa de, bai, gara, eh? <laughs> Hori txorize. Aurrera, eh? Ia, nosko irrati telebizinho komunal bat. Hori, <laughs> Urrengo kuen. ondoirratia.ga web elbidean bertan topatuko dosuz gure edukiak. Irratxaioak, podcastak, argazkiak, albisteak eta agenda! Eta gogoratu gure edukinak erabilpen librekoak direla. Irratiazkeak garen eginen. amaitu de Rosaldea geurkoz, eta komentau, e, eh, da torren asterako planazo bat. E, barikuen, urrengo barikuen, maiatzako betas galdu ezin dozuen e, eh, itzaldi egongo da e, ortuendo gaztetzean. E, gai izango da e, irrati libreak eta borroka soziala, eta horri buruz hitz egitera, etorriko jakuz, hemendik irola irratitik, David Nomada eta profesor Arkadio ikusiko zuen, bai kaldaka onpege dugu zen karteletan, eta baita blogean da Facebookean, ba hori, izenburua erdera datorrela, Radios Libres Ilutza Sozial, eta hori, ba, komentau, e, e, itxaldie erdera zizingo dela. Itxaldiz aparte, e, pitxapotea beugingo dugu, eta jantzan ipiniko dozkun di zaio bikaina bai, gure ekide dan kimok e, eskeni, así que galdu, zehau izango da, pasada bat. Ba bueno, ba besteri barik, badakizue da torren astean barikuen sortxiretan, danok ortondo gaztetxera. Ba, musutxo handibet, eta ondo pasa bastien. Me llaman calle, calle más calle, me llaman calle la sin futuro, me llaman calle la sin salida, me llaman calle, calle más calle la que mujer. calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle, me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a deshora, me llaman puta también princesa, me llaman calle es mi nobleza, me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Nereida, Casa, Marca, Heidi, Marcela, Jenny, Tatiana, Rudy, Mónica, María, María. Me llaman calle. sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.